Unit 11 Apologizing การขอโทษ I'm sorry. ฉันขอโทษ I'm very sorry. ฉันขอโทษมาก I'm terribly sorry. ฉันขอโทษเป็นอย่างมาก I'm awfully sorry. ฉันขอโทษเป็นอย่างมาก I'm really sorry. ฉันขอโทษจริงๆ I'm sorry I did it ฉันขอโทษที่ได้ทำลงไป I'm sorry I didn't know ฉันขอโทษฉันไม่รู้ I'm really sorry it won't happen again ฉันขอโทษจริงๆ มันจะไม่เกิดขึ้นอีกครั้ง I'm sorry I'm late ฉันขอโทษฉันมาสาย That's all right ไม่เป็นไร Don't worry about it. ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับมันหรอก Never mind. ไม่เป็นไร That's okay. ไม่เป็นไรหรอก No problem. ไม่มีปัญหา Excuse me. ขอโทษค่ะ Pardon me. ขอโทษ It was my mistake. มันเป็นความผิดพลาดของฉัน It was all my fault. I shouldn't have done it. มันเป็นความผิดของฉันทั้งหมด ฉันไม่ควรทำมันลงไปเลย It doesn't matter ไม่เป็นไรครับ It's not important ไม่สำคัญอะไรครับ Don't be silly ยังโง่ไปหน่อยเลย It's not your fault มันไม่ใช่ความผิดของคุณ Forget it ลืมมันซะ I'm afraid I owe you an apology ฉันเกรงว่าฉันติดค้างคำขอโทษของคุณ What for เรื่องอะไรหรือ I'm sorry about last night ฉันขอโทษเกี่ยวกับเมื่อคืนนี้ There's nothing to apologize for ไม่มีอะไรที่จะต้องขอโทษนี้ครับ You've given me the wrong change คุณทอนเงินให้ฉันผิด Oh I do apologize โอ้ ผมขอโทษด้วยครับ Oh please excuse me โอ้ ผมขอโทษจริง ๆครับ